namrehemu shekhu lalbani rahimahullah arongwa makalima arongwa chini watu wanawajikazao ambao yun wasudunga turi qur'ani kavua watu waliombali na qur'an rahana wao yo ila washaka kavua watu waliombali na qur'an rahana wao na wao wasijikaza ambao sirsidunga swafi ramsar watonde mbali swafi ili makalima ya shekh watu al-albani vavo ramsarngaliye watu wao isirongoleshe amba vanhu wahandisa wahandisa libafu la hindi woho arifka wanazioni au arifka wanashioni ahandisa udanganyiha na mafikira yahe kasijwazo azifanyao mwabwa hariso jiti mon bavo vwawahiriwa ahmaduddin al amransiri azalwa 1861 baada ya hijra wo na watu ai baada ya hijra 1861 ni dati ya, ya shizungu afu 1936 dati ya shizungu unabaitahali yozuzi bwana wengine ghulam ahmad Burwiz azala 1903 mwaha wa shizungu yutatse yujana safke risarongo ichinyi vanu watuwani ono wazuzi na jana rina 200 rangu siku ahandrisa upotevu wao wota leo maqurani yuna wanawarongolo wao vwana watu wangina tena warongoleshe habani na watu wao Salam. na watu wao wakahandisa utunga igroupu yawo warongwamba wakawastaha wahi yawo revelation de qur'ani tu kavu wahi yangina nikasideyo wawakawastaha tongoza usiwenene sunna naha wastaha de qur'ani basi na mtu huo isirongolesheha amba mengona watu watunga igrupu ini maqur'ani yon wayakana lien akana liaison na angleteri manavani vani nikartsarnanize tongo grupu zini ziyo za tambalia vani yoka amba mahafiri nyuma ne grupu iyo mahafiri nyuma ne grupu iyo wamegona twatia nguvu grupu zo zo maana wao wasijua amba wamudailia grupu zimenya uislamu zijikaza mbao maislamu watushinda maislamu maana maislamu wakati watu kama chini watampuha wa grupu grupu yokama ine itsonjivya maafiri mana tini mana itsopareke na pisansi ka uju neka uno maislamu watsampuha de mana wadailia uzgrupu potea zile pare zike na nguvu zimane na maislamu wanyao safike mtu una kana liezo na angleteri morde ilikamba irungule amba kana liezo tena watu watunga grupu ini na mtu arongolewa Mirza gulam Ahmad risimia inshallah arina conference tosha itoshauri mrongo mchuuna upotevu wahi makadiania ule mtu atunge grupu hiyo kadiania yetile vani liyo leo leo leo ravwangina safike bani mtu unu I ya yahe kai hari sohiriwa ari ahlu dhikri wal quran ile zina la hara kavulwalo tima quraniyun ahlu dhikri wal quran lode zina lao baada vapo ajiwa, wahiriwa mbatini ummatun muslima ili dzina wachivalo wachavulwa na madzina yangina tsena na yangina tsena na yangina rungo ambao watu hanrisa harina libavu la hindi kutu ya endwo ho do watu hanrisa utsambalia na wao mafikira yao mengi swafi tsena mengi na vavura msaru watunde wajikaza ambao wasirisi rungwa de qur'ani tu wasiris de qur'ani to udunga vahanu atokao ka kaltiangina kakila vahanu wa ufanya zangina yao mifano na msina yaqina mba mtu akana shaka wa leo shaka itolawa ila shaka mba leo ishaka itolawa na itaradudi itolawa amba watu kweli walati hatena wapotea na rangule rawa so tambalia bavula hindi woho madzama fundu wa hindi hale wahandiso mete angardi amba yao mahafiri wakasina kina la uvolwa maqur'aniyun yaho mahafiri na yule ashaka na tena yule ashaka ritsona mana chini ritsona mana chini mana asichikaza amba wadungu qur'ani na qur'ani swa hukuma mbao mahafiri basi rongwe chini yawo mahafiri basi isirongoleshi ambao mafundi miongoni ya mafunda wamaizi watu wao na iswala yao wako iswali swala ya chuma na swala zao za baki lera mfundu wako maizi ako watunda swala zao simaizi ambao swala raka mbili harnaka kila raka wasujudi mara moja walaka wasihima harna samia Allah ah, washuka kamwe harna isijida kawasihima harna samia allahu arwa waslunge qur'ani maskini hiyo mengine mifano yao leo maqur'ani ina leo maurehuni wao yao ingina tena wao kufanya muru dungushia na vara mtaru watunde warambio wasidunga Qur'ani zile tambo de watarfanyizo wasidungashishe Qur'ani rtsona mbelo hii mifano vavora msarendele ramutarendele haungalia zitongo watu wanu warambia ozo na namna wajibu ulaba wao na upuzi wao na ujinga wao na ukafiri wao pia zamon vavo orambia tini risandisarabu zinazuwa zirongwa vorirongwa izatu orongwa makurani yuna yao ambavani kaitsukiri mtu adunga shitu yengine nikati di Qur'ani di Qur'ani tu yude ivinwo idini pia kafuchunguza hadithi mlishi hadithi zo vwadabatilo arongowa de hadithi zalingana na Qur'an der sos dungao kweli tumhukuma mballo daba mtona manati nalio daba na wao tena ngaliye orongwa chini car sina besoin ya sunna wala ikambavwa marongozi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya kushuveni wai qur'ani waskasitaha hiyo maana allah arambiyarni qur'ani suratul an'am aya 38 ma farratna fil kitabi min shay'in allah rongomba waskaralisha tashitu amba kara ivenu waharnishiyo karapuzi puzisa tashitu entini pia tongorisi ivenua parneshiyo wavarungwa chini iqorani ivenua pia kasina pesi yongalia vangina yedi dalili zao dalili zao tena suratu maryam aya 64 wama kana rabbuka nasiya na kesi kamba mlezi wahomba waidela mlezi waikadela vavorungwa chini allah ikadela uvenua idini yahe harni qur'ani yahe jeikamba vasunna sunna ilaha vitena ilaha vitena havi kamchunguza hadithi wa avenuwa wale waikadela tongo tsoka yotsi la pia ile banda moro wachin amba pani iqur'ani iyo aidei sunna iyo ingulidziwa mbelimbeli deuxième génération troisième génération deuxième siècle euh, troisième siècle banda yai hijra haumbali ya tongesa hata maislamu wamanihanao wasimana sababu ya hadithi vwampotevu twarongowa pana sababu yaziyodo watu wamanautuwapo wanaozitwa yani china siniza tomba wode za hadithi tongesa hata maislamu wamanao wabuwabuwanao wapo wanazitwa akutaka ni hakibe yo haki ya mjinga nasiri msushurungwa mtu ombelu hau watu wao manavu watu wengi wengira hadisi nao harina wapotevu wanani katarungwa mtu nahaniza mbelo manavu wazautesedza swafi demusekavuzakarserasa vavo watu wao mpotevuo na watu wafanao na wao worambia tini tongoza zo au tongoza hadithi zo zodi zatsongesa ta maislamu wa manao narudunge qur'ani tu mana rusokakonyomosha narudie tuleyo narlishe zo mana zor menya mana zor sor tsampua basi nsona mora sijitsampua swafi hazwa zilungao na tena helwajelezao auzwa zirongo wao worongo achini amba allah rongo harme qur'an fawailun lilladhina yaktubuna alkitaba biaydihim wangamie watu ikamba wahangia waishiwe ha mihono yao thumma yaqulun alafu warongo wao hadha min indillah zini silaonaha allahu liyashtaru bihi thamanan qalila fawailun lahum mimma katabat aidihim wangamia watu wawazwe kamba mihono yao yangiha wawailun lahum mimma yaksibun na tena wangamia nazwe kamba wazitumao orongo atini allah asirambia ato arna aya iyo zawadih zibenuha idil makorani warongo wawo amba mthu ahanje shiyo ahe wangamia watu wanja pia ziozo wangamia narilishe ziozo mana rutungamia idil wailizao aya hiyo maskini tena maskini tena maskini wasikutikia sof makionangu mtu akurongowa harna maqur'ani yon harako dait ako jdaili hayi aya hiyo haswafi haswaf okusumvwereha wasiwasi wautoa aya zifanao nazo bwana aya zangina tena wozitoa na uzeleza bwana tiyo tidela swafi swafi na yoirumia swafi na zifana worongwa tini tidela mkimtwena nambelo inshallah safike yabo aya zao au dalili zao wazirumiao wasirtu wajibu jeshi wasiri ambia tini dalili zao zile zile si dalili za ujurumilia manar karna hani zarna zora zavira ambavanta mahafiri oringa i qur'ani ya ukafiri wao <laughs> basi nikawasirega qur'ani wa daili ya upotevu wao basi ukazar shangiza watu wa bidhaa orumie qur'ani wa daili ya bidha yao basi ukazar shangiza safikini kwa watu wasirenga aya mori zori fikiri mori vale zile dalili zao tahata mana wamitu mara yahana nsojidzisa suala au lazima nirijidzise watu wahandisa zuzi waliona mahami yateni wao wanazaza wahama ubibiro harina usilamu watawajifanise na watu wakazama za mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wadunge ya watu wakazama za mtume sallallahu alaihi wasallam masalafu salih watu warenga za hadithi wazingaria watu warumia za hadithi watawajifanise na watu wabibiro watu wazuzi na nikawa tu wasirambia amba wao tude wavuka watu wa 200 ans na uislamu maza warangua zama za mtume sallallahu alaihi wasallam vanir na 1400 ans 1400 ans na wao wana 200 ans watorambia amba watu wa 1400 ans pia wapotea wao marafiri wao tude wavuka 200 ans au sino wasrumu amba wao tude wapotea wabaki pia de wavuka swala de livi jawabu de livi ila shaka ambao wao de wapotea na tena kavua tu wapotea rana wao watu wazingarie isunna wode wavuka na ile njia ya watu warikilia mbeli pia harna masalafu salih rzoona ikinyume yao maqurani nawaifanyao wasirambia zangina wasifanya zangina na ramubwe qur'ani haungalie aya namna ziliyo haungalie zorahambilwao namna suwajibuwo ila shaka ambazi aya za nyingi swafi tena za nyingi swafi zijibuo watu wao amba fikira lao llo lula peu na fikira lao llo uo kafiri na fikira lao llo uo upotevu warambia mbari sidunga tude Qur'ani basi Qur'ani siwajibu iyo warongwa basi idunga amba wauka waidunga ramungalia suratul nisa'i aya 65 mstari ibu iswafi ringali فلا وربك نسلبنا ملزواه لا يؤمنون وتوكاتو أمين هكويلي حتى يحكموك فيما شجر بينهم أتبكى وهرنجي ومتمي صلى الله عليه وسلم وهكملي هرنزو تنبسليو بين ياو ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ألف واسفر تنبو هرنز نفسي زاو مما قضيت نزواز هكومو ويسلموا تسليما نواجسي لمشي هكويلي سورة النساء يرمبيا تيني watoka amini hakweli tapaka tapaka chini wamrengedi mtume sallallahu alaihi wasallam ahukumu harnazitambo ziliyo baina yao jeje mtume sallallahu alaihi wasallam arihukumu aruhukumile stambu zatu nikakararenga sunna yahi nikakararenga zo za jana wai ila washaka ambazo wazrongoa wazirongoa sisi ruhukumu safikiri kartari amini hakweli na rege sunna yahi hana ringali tena aya yangina سورة النساء آية 59. يا أيها الذين آمنوا هي ونمو أميني اطيعوا الله na mumtwe Allah wa atiu rasul mumtwe na mtume wa ulil amri minkum na watu amri na watu wenzai dhamana harna wanyu fa in fi shay'in nikawanyu mushindana harna shitu farudduhu ila Allahi war rasul basi na muiregeza Allah na mtume wahi na muiregeza Allah na mtume in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir nikakweli mumamini Allah na siku ya kiyama dhalika dhalika khairun, iyo de bora, iyo de hairi. Wa ahsanu ta'wila, na ide na maelezo mema, na ide na mwisho mwema, na ide na tafsiri njema. Ramsan ngali ayaini ayeni sireleza rimtuye Allahu rimtuye na mtume banda vorisambirwa makalima nekarishinda na harna shitu na riregeze ya Allah na mtume suala risiregeza sheshe ya Allah na mtume banda mtume sallallahu alaihi wasallam alawa afa risirikisa shishi ha allahu yidi qur'ani yidi makalima ya allah ay eh, hamtume na rwatsima qur'ani yino yawo ay eh, hamtume risirikisa di havi wasirto jibu di harni sunna eh, ay wa watu jibutini ay wao watu jibutini di harni qur'an tena bas wapotea tena walatiha ramtarngalie tena suratul maida aya 92 wa atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wahdharu, na wanyuna mumtui Allah mumtui na mtume sina namfahamu. Naangalia aya ini sina kideini eh. tu be aya za nyingi zirnahani zao sina zirambi yao ambachini na rumtui Allah rumtui na mtume na rumtui Allah rumtui na mtume aya za nyingi zirambia utongo iyo na ila shaka amba makalima yao yawo mordelizaelezewa umtui allahu umtui na mtume rusumtui mtume kaltejish baada mtume sallallahu wa wasallam afa rusumtui kaltejish risimtui kaltejish de haudunga zo ajanazo yude umtui risidunga zo ikamba ajanazo je kaltejish de wasudunga zo za paruhana na wai zo za swihi na wai des hadith za kubaliwa mbelo inshallah niza ya usone itarehi ya hadithi ya ilmu ya hadithi maana yo migona tungidanganyao maqurani yuna yao kazwa hadithi zila havi senda havi de mana mbaka risitaha maana vwatambo na vali wapotea tena wajipoteza na tena namsangali suratu Nisa aya 80, Allah subhanahu wa ta'ala asrambia chini, man yuti'i rasula faqad ataa Allah, mtu ikamba mtuio mtume basi mtu amtuili Allah mtu amtio amtuio mtume mtu obeise mtume basi mtu amtwile Allah rgali ayeni ayeni sirvenulia amba mtu ikao adunga zozajana mtume sallallahu alaihi wasallam mtu ikamba azingaria isunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam maana ilasha kamba itoa isijamba arna udunga isunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam zozaparohana na mtume sallallahu alaihi wasallam mtu azdunga azingaria zozaswi na mtume sallallahu alaihi wasallam basi ilasha ka amba mtuo amtwile Allah na ramsarangalie tena Allah subhanahu wa ta'ala asrambia harna suratun najm aya bila raru وما ينطق عن الهوى in huwa illa wahyun yuha, na mtume sallallahu alaihi wasallam waikasilagua hamatamaniahi bezo azorongo wao iyo wahi ikamba vulwa uyu iyo revelation ikamba ashukizwa uyu yani mafundo waeleza sena ayo isivenua amba kakilla zo azorongo wao kakilla zo mtume sallallahu alaihi wasallam azorongo wao iyo revelation yamwekai qurani iyo revelation na tena yamwekai sunna yo tena iyo revelation kakilla zo zorongolwao na mtume sallallahu alaihi wasallam yahusiana na hii dini hiyo wahi na mtume sallallahu alaihi wasallam waikaslagwaha matamaniyahi na tena allah subhanahu wa taala asrambia harna suratu lhaqa ولو تقول علينا baadhi alaqawil, na jeli Mtume sallallahu alaihi wasallam akurungulia baadhi ya marongozi ikamba kararongoa na jeli akurungulia tambu la akhadhna minhu bilyamin, basi wasiratsumringa hamhunu wakume thumma laqatana minhu lwatin, alafu wasiratsumkata umwizi wa tsingo wahi fama minkum min ahadin anhu fama min ah, minkum min ahadin anhu hajizin fikira ba yorongo namna hii mushahar na wanyu atushina ba amziye mtu huo amziye mtume sallallahu salama bar sum, sum, sumule ambar sumgamite ambar kutuo mwizi wa wae na ngali aya hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ya usiona mtu mtume sallallahu alaihi wasallam amba jila kaingeza tungo kahambilwa na jila kaengeza tungo kahambilwazo na jila katungu basi ila shaka ambatso sena basi wasirsorongowa amba mtume sallallahu alaihi wasallam ajana uruma ajana zwarumwa nazo safike sunna iyo mengona tongo zenye sezao kamba arumwa nazo na sunna ila washaka amba ikatunga tashitu na wala waikaengeza tashitu na jela kaengeza sokaulwawa na sila shaka amba kubali tena amini ambazo zajana mtume sallallahu alaihi wasallama zo pia zo haki zo pia zo kweli na tena ramsargalii Allah subhanahu wa ta'ala sarambia rambia har në surat An-Nur, aja 52. أو نرونغو يدونغ جنجينا سورة النور آية آية 63 فليحذر الذين يخالفون عن أمره بس نواتها داري وتيكوا خالفو وتيكوا نوكينيومي ني أمري يمتمي صلى الله عليه وسلم an tusibahum fitna waje waparuhana na fitna ifitna isije wapara au yusibahum adhabun alim au waje wapara adhabu yenza utungu naringali ayaini tena nartwali ayaini tena narluli narfikiri ayaini allah subhanahu wa ta'ala asrungua na wafahamu watu wandao kinyume na hii amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam na hii amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam na wafahamu watu kinyume na hii amri yahi na ila shaka ambaz amri za sparohana de havi disparohana harni sunna yahi zisiparohana harnas hadithi zahi basi na wafahamu watu wandao sondao kinyume na zoikamba za parohana za swihi na mtume sallallahu alaihi wasallam harni sunna yahi wajawa parohana na fitna awu adhabu nziru adhabu utungu isije yawapara wasirituambie makurani yuna yao na mfahamu watu msambre kinyume na mfahamu watu msambre kinyume na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam na hadith za mtume sallallahu alaihi wasallam zozaswihi na mfahamu ifitne isiyo mparani adhabu inzautungu isiyo mparani maana ila shaka mwamunda kinyume tena mwamubauha na vanisuona kesi kamba nyengi amrimosha tu mtu anda kinyume na wiyu nafahamu ifitne isije mpara au adhabu yenza utungu mpara ehe wanyuma yon mazilisha pia mwazibauha pia tinde somparoniyo tinde mwilindrao karsoma bya nyengi ayeni sumjibuni tene sumjibuni swafi nasiri sorongoa wakati kama rakaparana na mtu pote kwa yon washahapanzo wakati kama andetanambia arongoa vani mtume kasina amri mtume kasina ta amri waye wasirisirunga tudi qur'ani yani safike wakushoeleza safike kautongoza sunna wakautongoza hadithi basi mantumwambia shehi basi bale allah arambia ni qur'ani falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi nafahamu watu wanda ukinyume watu i iamri ya mtume arongua mtume idela nzisa chini amri yabani mtume sirongua ewa arongua ba ngali afeche feche simwambia ode ngali afeche feche ramsar ngali tena suratu ali imran aya 31 قل إن كنتم تحبون الله رنغوا ومتمي صلى الله عليه وسلم nika kweli wanyumvenza Allah nika kweli wanyumvenza Allah fattabi'uni بس نموندونك يحببكم الله بس الله تنفنزاني ويغفر لكم ذنوبكم تنتم سمهيني يا مدام بيايو نرزي هرنا آيايو نرزي رابوزي نري تولي تنا نرفكري زورهم بلو بافو الله سبحانه وتعالى أسرام بيا واسم إسلامو نكا كويل رسوم فينزا بس نروم لنجمتو risidisama قرآنيون risidisama سما wao بوتفواو نروادزي سي wao watsumdunga mtume kaliteshishe nekakoyla sumbinza allah basi watsomdunga mtume kaliteshishe na allah sirambia manaromdunge mtume basi watsomdunga kaliteshishe suala watu mdunga watsomdunga ritsomdunga hauzingaria isunne yahi ehe wao watsojibu tini na uralishe warjibu الله سبحانه وتعالى سنبرنا سورة الأعراف أيام 158 يكون جيد 158 قل يا أيها الناس رنغوا هيوان وندام إني رسول الله إليكم جميعا حقيقة وممتم نفلوا أن الله هنجو بيانيو الذي له ملك السماوات والأرض الله يكال ينوفى لومي وزنبينغو نشمانياتي لا إله إلا هو كفهم فاسم بدولين كسدواي يحيي ويميت ويداه يو نويداه لاو faaminu billahi, basi waina mumamini Allah wa rasulihi, na mtume wahe annabiyi lummiyi, mtume ikamba kasoma kajuhangiha ile tre alladhi yuminu billahi, ikamba maminu Allah wa kalimatihi, na makalima yahe wattabiuhu, dasi na wanyuna mumdungi na mumdungi mtume uwo la'allakum tahtadun, wenda wanyumsongoha narzirabuzi suala rusumudungajiji mtume uwo suala latu rusumudungajiji mtume uwo ila washaka amba rusumudunga hauzingaria zoekamba nazo hauzingaria zoeka nazo na mengona zo harumwa nazo ya Qur'ani na isunna dezo kamba yakojweleza yakozhovenua isunna na tena Allah subhanahu wa ta'ala asrambia harna suratul ahzab aya 36 36 wama kana limuminin walaka yaka jula kamba mtu amini mtu baba wala mu'minatin wala mtu amini mtu mama idha qada Allah wa rasuluhu amra nika Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wahi wa hukumu tongo an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ishe kamba wakana msahuliyo wakana shwa harnei amri yahi harnei amri yao kayaka jula mtu ikamba amini mtu baba na mtu mama neka allahu na mtume waiwaho kumutongo kalazimu wanawakana mtsahuliyo kalazimu na shwa Allahu na mtume wahi nikawa hukumu tongo kaya lazimani watu wa amini wakana amoka mtu baba amoka mtu mama zi amri za Allahu na mtume wahi kaya lazimani watu wakanashua shua watahua wafanya zangina wa man yasi llah na mtu ikamba mwasi wa Allah wa rasulahu na mtume wahe faqad dhalla dhalalan mubina hakika mtu wapotea upotevu wa venuha ramsar ngali ayaini ramsar fikiri ayaini Allah subhanahu wa ta'ala asirambia mtu amwasi Allah na mtume wahi mtu wapotea tena wapotea umwasi Allah na mtume wahi maqurani yunaturambia chini nikawa katika sahambilwa nardunge zuzashe na mtume sallallahu alaihi wasallam nardunge isuna ya mtume sallallahu alaihi wasallam nardunge amri za na mtume sallallahu alaihi wasallam harne sunna yahe wa sharambie amba aha resis dunge wasirsuambia chini ebavu mu mtume aka wa mtwi basi wavu mu ewa wa mwanswi basi ayaini isimwambiani ayaini sihadisi na wanyu ayaini isimkabilini amba allah asimwambiani nekamu mwanswi allah na mtume wahi sio msumwaswi mtume haulisha sunna yahi sio msumwaswi mtume haulisha hadithi zahi basi mtu wa mwanswi mtume mtu wapotea upotevu wa venuha tena alatiha na tena ramsangalie الله سبحانه وتعالى أسرمبيا هرنا سورة آل يمران أي 152 يكون بيان يوم سنسين كان دو كرسرونغو أيو راسا سنان بلو سورة الجمعة آية فين هو الذي بعث في الأميين الله سبحانه وتعالى دم تريكاو أفليها هرنا وتريكاو كواسو مكاجو هنجيها رسولا منهم مترومي ألاو هاو ألاو هرنا وتواو يتلو عليهم آياته أكو جوا سوميا ويزكيهم ajawarahatie wayuallimuhum alkitaba walhikma, ajawasomeze ishio na hikma. Naangalie narzie harna aya hiyo, narzie harna makalima yao. Allah subhanahu wa ta'ala asrungwa chini avele hamtume ajasomeze ishio na hikma wayuallimuhum alkitaba walhikma, ajawasomeze ishio na hikma رسام بلو اتنا سورة النساء آية سانتريز وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ن الله سبحانه وتعالى وشكيزيا إشيو ني حكمة رسام بلو هرنا آية ينجينا msifikira kwamba ile suratu nur Allah subhanahu wa ta'ala kuambia ni watu washe wa mtume sallallahu alayhi wasallam au suratul ahzab mujababu. amba mtume huo akuambia watu washe wao amba namsome zoikao muvolozo harna malago yanyu harna ishio na hikma هر نز ايزا الله ني حكمة نمسومي زنفولو هر نز ايزا الله ني حكمة نرقلي ايزو الله سبحانه وتعالى سرنقواتيني زي آية ني حكمة إشيو ني حكمة زي آية زي دي زيفي إشيو دي يفي يدي قرآن بس حكمة دي يفي سؤالة بس حكمة دي يفي إبا ما قرآن يوني وطرانبيا أبا حكمة يدي شيو ishio na ishio Mtume sallallahu alaihi wasallam avelehwa ajasomeze watu ishio alkitab walhikma na hikma yote naide ishio. Aha, mafundu waeleza tena wananua tena wavenua amba yela shaka amba kalima la hikma lirumilo vavo iyo isija amba yede sunna yude koshweleze kitabu yude koshweleze shio yude marongozi yude zitendwa za mtume sallallahu alaihi wasallam iyo yude hikma na ila shaka wakati kama ma, ma, ma, watu washiwa mtume sallallahu alaihi wasallam wasahambirwa ambana wasome zo waso wavolwaozo harnas aya za allah yo chini yude shio yude qurani na wasome na hikma basi hikma isomode hivi يريد حديث يريد سنة يريد ما يليه يريد ما رغوزي يريد سنوة زمتم صلى الله عليه وسلم بس هو لا شك أما آيايو زي آيازو زي سفنوة أما يلزمواني ريزنغارية إشيو ني حكمة إشيو ني سنة إشيو نز حديث نتنا Ramsar endelee, haungalie watuani wao au zowazifikirio watuani mengona tunguzwa una maqur'ani winayani atawarambiao ambao kasudunga zio ambao kasudunga hadisi paka ikamba hadisi ile yafikiana na Qur'an orambia namna hiyo basi vani tongoyatsongesa atawatawa zi zihadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam ujinga yudia handa ujinga shingakini kwa mtutsi wa arambia umingona mafundi wao somrongwana dzina lahi sula ode mfundi mbole wa qur'ani una aliyo maurevani basi bwasuku rakuhadisi na wai riumkia asrandia ambao ami nikade zio amitseka tizungulidza hau wengi mlima hamlima ziyo zoti nazo autsika nazo makalima fanona yao basi wami tijidzisa afa vaniziyo akanazodi zivi deibabu nairobo vanizi yake anazoelezi hivi wamitfara jawabu langu ambazio yake anazo side zio zasomeza ya elimu ya hadithi side zio zaeleza hadithi namna zaja side zio zavenua za hadithi zikubaliwa na wao maana jila kasomo ziyezo hayaqini katungi harna upotevu sur et certain katungi ya munvavu be wakati kamba kazisoma wakati ikawa ndari ngeziyo asona hadisi ini senda kinyume na ini kasijua asuhi yaswihi nayo ikayaswihi kajua yatungwa nayo ikayatungwa halatiha wata sikutiyo rikia mwanashe mingona wanazioni wa mtu sula arongwa tini harongowa afavani risamblo ara hadisini voshona na bukhari ariregwa na ibnu abbas atuwa mfano mfano afa bukhari mwana ibnu abbas be afa bukhari kamwana mtume be afa sinislabi siravi sijambia maskini mtunu uno sichinongo linidaba sichinongo uno mjinga sichinongo mbali nisegeredze msanga ticho tashtunso zorongo narongo tupiyazo auna mrongo kalima bolela hanna lobeka skar silpara chepwere yo titi basi mtuo sifikiri ticho tama simwambia chini chongozi usintambisha swafi zina zinhodza roho umbirambia chini afa ujomba adizizo sheshe zifanya sheshe afa ujomba adizini zele sheshe zila aharisa sheshe afa umjomba bukhari wo chini wo chini uombani ehe wawe uombani wawe chashikamba ujo tu jo tu abukhari karamu amini ehe waro amini abu harwa wakamwona mtume basujamba atize azirongwashishe shia bukhari waparobwa sahihu lbukhari mananje lukawibuwa patsubuta ulabau katso ulabo katsulahanyona haho mana tini mana vandilarira chini mana urongwa za nyingi na vani wakati wa mshashi hmm, vani mana tararongwa namneili haukuti vanisa hadithi na mnazajaa na mnazahandisa rangu wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam mtume amurungua hadithi amurungua chongo vwabaombi ya maswahaba wakuhangiha zilizirongolwao vwabaombi kakuhangiha zilizirongolwao basi ija amba baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam mtume lerafa wakati wa maswahaba kabuhangi ambaye anguliza za hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam mkatuba ombi ya maswahaba wakanatuba ombi za hadithi zao wakawazihangiha mbili taru nne tano kumi namna hiyo apre wakati wa wakati wa matabiin wakati wao sorongwamba ode wakati rongwamba wahandisa matabiin tabiin wakati wao vavo de wahandisa watu handisonguliza za hadithi zaparuhane na mtume sallallahu alaihi wasallam mingona watu wanguliza arongolwao hammam angeshiya hizi rongola sahifa hammam nikatadela dzina laye na shia hiyo waya hangiha za hadithi azivoshia directement na Abu Huraira na shia hiyo leuvani rongo ya vavo basi wasiri wadzisema Qur'aniyun wa inkamtu amini za disabu hurera zirongwamba mtume amwambiazo kamzo amini zo zotambo wanyide wenza tambo yodi anhanda swahifa ya hammam na hiyo rongo wakati watu rongo ya babu isparo harana ishiyo nikatsadele ishiyo musnad ya ahmad ibn hanbal yamon babu iswahifa ya hammam wanazio ziyo zangina tena zahangihwa wakati huo wakati wa mfalme ngona wafalme makhulafau amdu Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah Omar ibn Abdul Aziz Abdul Aziz safikio mingona watu ikao toi idhni wafanya jitihadi waambia wanazini wakawa wakati huo ambao waangulize zi hadithi za paruhana na mtume sallallahu alayhi wasallam na vapo ramsarongalie ramsartunde marongozi ya Ibnu Sirin rahimahullahu arongwa marongozi mabole mengona tungo za tsongesa ataza hadithi zanguliziwa arongwa chini lam yakunu yasaluna anil isnad wakati wahanda watukakodzisa ya nas isnadi yani mwandu uslamu usilamu watikako dzisa zi isnadi amba sifanya zifanyasheshe fa idha waqaat lfitna belera fitna yangia watu wakodzisa kakila mtu una isnadi yahe kakila mtu una hadisi yahe watu wakodzisa sammu lana rijalakum na mrambie watu waambia ni hadisi na mrambieo yani chini fitna isha, watu ka kila hadisi, taabu zisha, uislamu buzu yani yani sura wa buzu harna maislamu watu wapotevu wanisongia watu wabidha waengezeha watu wanga watu wapotevu wanisoengezeha watu wenzatambo wandisoengezeha vavo ilazima nizozirongolo watu wazitunde mwandoni watu kakotunda watu kakotunda bemwisoni watu wasitunda watu wasitunda kakila hadisi sosho irongo wao ilazima watu waijue hambia hadisi hiyo mtu wahambia mwambia mtu wamwambia mwambia mtu wamwambia mwambia mpaka ziwaswilha mtume sallallahu alaihi wasallam chini watu wasitunda watafundisi wa makalima ambaye isnad yude umpanga wa mwanadamu islamu nikakasina upanga basuwe katushinda abana nikakasi nawo katushinda wana na ila shaka yu marongozi mingona marongozi ya yatwarkilia mbili haurenyisedza au haurambia amba ilmu ya hadithi ilmu ya mustalah yu ilmu mingona za ilmu muhimu amba mtu kazielewa wayopoteza manardila kararongowa mtu atunga igrupu ya makurani yuni rangu hindu oho waime ngoni atungo za mdanganya ata atunga igrupu hiyo de wakatika ukakoshwa elimu ya hadithi kakoshwa hadithi namna zafanya awako danganyi ha datunga igrupu hiyo arungona rilishe tu hadithi hizo pia maana karisielewa safike isi isishamba isi isijamba ibnu sirin arongwa sina makalima yangina mengona makalima arongwa chini alisnadu min ad isnadi yo ya harnai din walaula lisnad isnad na jenis isnad na jenis dai de transmission laqala man shaa ma shaa mtu avenza atorongwa zo avenza ka mtu atorongwa zo avenza يعني تيني نجيل كبكا إسناد نجيل هاديس كزا كتوندوا هاو واتو وزرنغوا وآميني فواو نوتوندو زواو كي كلا متوا ترنغوا زوا بيزا نا الله سبحانه وتعالى أسران بيهرني قرآني أسران بيهرني سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا هوا المؤمني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا nekavu nekavumjiliani mtu wa Peru fasik amjiliani na tongo amjiliani na habari amjiliani na nuveli basi namwitunde an qauman bijahala musije mwangamiza musije mwapara watu haujinga fatusbihu ala ma faaltum nadimin mwaja mwajuta nazoika mwazifanya naringali ayaini inigona zaya mafundi wazirumia mengona maf mafundi wazirumia wazihensi ambaye lazimani watu watunde hizi habari watu watunde hizi information maana ila shaka ambaye information kayatundwa na watu wairongoa basi hiyo mwisoni itoju ito watu wanadamu watojuta au itsungamidza watu basi vavo Allah asirambia tini mtu wapeu ambusha na habari naritunde yani ile elimu ya hadithi justement watu astunda kakilai habari irongo wao na mtu irongo wao ilazima ritunde maana itojua joiki amba mtu la irongo wao waiti mtu muaminifu au mtu la irongo wao waiti mtu wa kweli mtu la irongo wao waiti mtu amriao Allah weka ya irongo wa tambo weka ya mkaza mtu tambo basi lazima ritunde yule elimu ya hadithi ritunde ile erongolo wao na watu waerongo wao wakubaliwa na watu waharaliwa yoikubaliwao na yoerekezi wao iyo ni ilmu ya hadith iyo ni ilmu ya hadith na maqur'aniyun wao wajinga na ilmu ya hadithi sina wajinga swafi hauregea ule wakati kamba akorongoa amba bukhari wa mtu chini wa mtu watango wasirsowambia na mwende mwasome sahihul bukhari mutsoona ambava lishiyo ili mwakwiwona mwakwibuwa yakuhangihwa amba ibnu ambasa avoshe amba arongo amba mtuma arongowa hadisi irongolwa mwisoni rawahu lbukhari vale kaiska amba bukhari mono ibnu ambas damwambia ah, namwende mwabuwe ishiyo ya bukhari afanyi muhambilwa rawahu lbukhari ivoshera na bukhari kamwende mwabwana shiyo mtu ivoshea mwalisha ushinga wanyu mwalimu aibue hana mwalimu bwi sahihu lbukhari mutsona tongo mutsona bukhari airenge nambani nambani ule airenge nambani na ule airenge nambani na ule airenge nambani tapaka swahaba tapaka mtume mtsopara tongozo tena mtsoziparaha uvenufu na wakati kama mtsoziparao yokayatosha ambashika bainiswi ah kakila watu wautundwa mafunzo wafanya jitihadi harna hadithi watunde zozirongolo wao na watu wazirongo wao nekaunu unu aminifu nekaunu unu shindo sikazi warongo arongo wao neka kweli unu amono amono unu neka kweli unu aparana na unu neka unu sumeza tambo pia masuala yao mafundu wao zisa wao ya hukumu tena wao yaeleza alhamdulillah wafanye jitihadi bewa nyuma qur'aniyun vo mlio wajinga wa elimu ya hadithi kamsa mwakubalizi hadisi tena mpotea tena mpotea maana ta qur'ani mwilongo ba msidunga kama idunga tahata maana isimwambiani amba namdunge zozaje jana mtume sallallahu alaihi wasallam mwa oblige musidunge nika kweli msamdunge Qur'an nika kweli msamvuke nika kweli msamdunge uslamu wanyu na tena Allah subhanahu wa ta'ala asrambia قرن سورة البقرة آية 282 282 vanirtsar warongowe wa ashhidu dhawai adlin minkum, na wanyu na mrengi mazahidi waandilifu waili harna wanyu na mrengi mazahidi maili wa aminifu harna wanyu basi van aya maurini aya maurini mafundu yeleza yahusiana na elimu ya mustalah na elimu ya hadithi amba chini vani ayaini isro yahusiana na deni yahusiana na tungu za ubahazazi amba chini watu waadilifu de watu warenge mazahidi harna uhangiha basi wavo harna elimu ya hadithi wajao ristaha watu waadilifu de tukubaliwa ushahidifu wao amba kweli tongozini wazike na mtuni manene kakara para mtu mwadhirifu huo wasikarso kubali wala wasikarso amini na tena ramlana sura talaq aifanaona hiyo ambatini na renge watu waadhilifu yani wako chini nekana na ubahazazi risambula renge watu waadhilifu mtu mwadhilifu mtu chini huo mtu amrieo Allah huo mtu alione itakuwa aliona tabia za binadamu aliona itakuwa asijilazimisha naitwa na mtu ni Allah asijibausa na umwasi Allah yo haukuchi maana ya takwa nika mta maana ya takwa hauna mtu mtsela arifu aitwa la hafadhi kaidi bas wavo wavo maana ya takwa mtu ajilazimishe nazo Allah haziamrisha nazo Allah azrungua nazo mtume sallallahu alaihi wasallam nazo naziamri fenajibausi na yamansi na umansi allah tini rangu madambi mabole ata madambi matita sijidezese na uyafanya babu tini mtu ikao aliyo mwadilifu wo mtu alioni itakwa emtu kasina itakwa ile tini wo fasik na regerna aya ile allah rambia nekava mtu fasik avinga habari na ritunde yani akasi na waadhilifu mtu asifanya madhambi mabole irungua tongo irungu wao nekamthu uwo akatekeleza ziwajibu zahi nartunde shitwa irongo wao mane tuchoikamba kweli amane kamba tambu na rengeda watu waadhilifu riwakubali watole ushahidifu wawishambatini harne elimu ya hadithi watu waadilifu derwatsahau watu mafasik kubali pakaritumbe maana nikakaratunda ritsozhoaringamidze wathu karireketa mfano mwana mfano mtiti nika mfano kwa mtu na mpara bwenzeoho anambia habari mtu tatsumji wala tsaparo mwona bewaye atiya atria lahe ana zahe salamu alaikum wa alaikum salam arungwa hei woshwa tongo vanikamwe tsahambilwa amba ari mayaho ari vana lopitali ari vana wadi mdziro to vana mamudzo mtu tatsomuzhi wamitsojidzisa wombani wavo omushoma yangu mwa mbandahambiya ifoni jidzise awe banso kubali tu suala murillo habari murillo ni kubali tu amanreke kamwe taksi ala mamzu nepara mazile tambo kusinavotsi tumeyetubu na wili yangu bure tumeyetongo zangu bure na vale zile tambo safikia lazima nike chini lazima nitunde lazima nitunde habari zile nekesha iparwana amba mtu fasik dairongo wao tauswale kaswali ufasik kaswali aurongo ilo kafiri ilo swali karsogera sawa safikia mtu huo ashanambie tu habari moriyo mitska lazima nakubali paka mtu mwadilifu mwaminifu anambie vode msokubali ile mtu la kanambiayo beni kama mtu fasika ashanambia tu sokubali tu paka mtunde maana nikasikubali tu itojuanigamize watu haujinga ndrike habari ile naambia watu wangina wana nyangu naambia jema zangu amba vani kamwe tsambira arima arima yangu alopitali hapa kama siku ana wale mziro wanadamu asike na maskini wasi bani vani sanjeje na wale zile tambo zile tambo abasilemana arna elimu ya hadith iyo yamonvapo elimu ya mustalah hadithi zatundwa nikawa sina wasi ila zamani litundezo zirongole wao tafadhalika mtume sallallahu alaihi wasallam ila zamani litundezo warongole wao swahaba arongoa ambia uadunga. ulaambia uwadunga lazima Tabi urubani tabia tabi unumbani unaduga unumbani unusheshe eski unu mwadilifu eski unu mwaminifu mungu natundia habari zo eski unu mtu unu waikarangwa ilazima ndichizise because wanakubali tu safikire maqurani yuna yao yutungu iwalabao iwapoteza uyo yao kawasijua dema na wairemao ya hadithi kajua hadisi manzalawa na muendelea wa mafundi wakojibu watu wao yahusiana na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam yahusiana ni sunna wa kuwajibu huambia chini eba wanyuma qur'aniyun wanyumrambiao ambaka mustahamu adungai sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam eba wanyu ka lazima mwamtwi waturungomba lazima rumtwi ewa ilazima mwamtwi basi bavo ehe watu wa kazama za mtume sallallahu alayhi wasallam woka wamona mtume sallallahu alayhi wasallam bewakia tu kwa maswaba washawambia zozashana wa mtume sallallahu alayhi wasallam wakambali eba woka lazima wadunga maana lazima nwadunge qurani tu suala ila washakambali jawabu ilazima nwadunge eba wanyuma maqur'aniyun risengeza swala langina na jeli wanyu muka mbeliza mtume sallallahu alaihi wasallam asimwambiani zi habari asimwambiani zi hadithi eiba wenye msoro kwamba kar, mtume karusudunga zorambia manasudunga li qurani tu mwatsubutu virongo shtiyo wasoro kwamba karsubutu basi bani wenjwa hadithi namna za ja risiringa mfano miongoni za hadithi za swihi maana ila shaka kwamba hadithi hadithi hiyo yo ilimubole ile na tongo nyingi hadithi ya swihi hiyo na condition zahe ina masharti yahe متزاغ وسائل متزاغ هنرسو لولي ينجيسي يعني من مصطلح الحمد لله babo ramsare ya ramsare rohwe ramsare ndele na ringe mfano hadithi yaposhelwa na imamu shafii imamu shafii airenga na imamu malik imamu malik airenga na imamu az-zuhri imamu az-zuhri airenga na Abdullah ibn Umar i Abdullah ibn Umar aireka na mtume sallallahu alaihi wasallam eba hadithi hiyo katukubali suala na sirsorongoa rikubali senarikubali senarikubali mana chini narigalitongu imamu shafii umbani ujabal umlima harna ilmu harna hifadhi harna utunduzi Imamu Maliki kadhalika, lokunge harna ilmu harna hifadhi harna utunduzi. Az-Zuhri lokunge washau Abdullah ibn Umar lokunge washau lo sahaba miongoni na maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam airingana Mtume yukartukubali suala rizisama Qur'an yuna yao kartukubali hadisiyo ilazima rikubali nayo ina shaka maana waminsijua ambao wao wajikazamba maquraniyun na rege mwana mfano simple mtiti babahi wa quraniyunau ashamwambia habari ababani bako kwaho lerakanamo akarongwa chongo kadha akarongwa babako kwa heda qurani eba qurani quraniyun waikatso zo baba yahamwambiwa babakokwaya harongoa baba bakokwaya harongoa rizisa atsokubali okatsokubali atsokubali okatsokubali atsokubali justement eba babahe na bakokwahe na bakokwahe na sawasawa na milima hiyo imamu shafii imamu malik azuhuri abdullahi bnu umar sawasawa atamwana pavi bososikubali za mtito kusakubali za mkunje kulishiba umwana mfano mtiti mingune imifano haurungwa chini amba watu wao walatiha tena wajilata na wasirisiregia rongowe watu wao mahafiri tena wao mahafiri namna mafundo watu wazivenua namna Qur'ani yavenua namna isunna ya mtume swalla wa sallam yavenua Shekhu Lfauzan awahukumu womafiri, Shekhu Ibnu Baz awahukumu yomafiri, ka kila maulama yatu yaja wakati watu wanwaparohana mano watu wajana watu wajana milwitsa wahukumu amba watu womaafiri nayo ivenuha tena ilo ashaka ramutsarendelei risijambatini vwafunda rongowa nekawanyu wakati ikao wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam akurongoa akusomedza akueledza mana avelo aja avenui qur'ani mudena allah arongoarni qur'ani وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ma nuzila ilayhim na ya dhikri ujovenulie wanadamu zo zowashukizwazo mtume sallallahu alaihi wasallam ya wanadamu ti mtu angina de mtume akojovenulia wanadamu i qurani akojovenulia hatini asivenulia shie wanadamu i qurani diwaiwabiatu amba qala allah qala rasul aswavenulia hazitendwa zahi aswavenulia hamarongozi ya mtume sallallahu wa sallam de qur'ani venulwao hazitendwa za mtume sallallahu wa sallam de qur'ani venulwao nao siritorongoa tena wakati ikao mtume sallallahu alaihi wasallam akusomiza akovenwa qur'ani yahi hai sunna yahi bwawatu kawaka eba watu walikawaka lera wahambilwa eba kalazimona maana lazima na duketu ni Qur'ani ni lazima na wakubali tuwaambia wale watu waaminifu nikao watu wale lazima na wakubali eba watu wajambe roho wapara habari yalawana na watu waaminifu watu thika watu thika watu waaminifu wawambia amba wazirenge na watu waaminifu wazirenge na watu waaminifu ela baka lazima na i lazima unakubali basi dema natuambiao hadithi vani iniyotundwa nikai aminiwa nikai itundwa ambaina masharti ya sahih vamo isokubaliwa nika mtu ataje masharti ya sahih luo maana kasina nafasi nika hadithi ina masharti ya sahih au masharti ya hasan yokubaliwa nika kaisina masharti yao yoregezewa maana chini yule elimu ya hadithi yule utunduzi watu wasitunda zo za parohana zo rongolwa na mtume sallallahu alayhi wasallam na tena wahadisi hapa rohana ambapo sahaba miongoni maswahaba mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ikao iqibla yabuzuziwa maana mwanroni maislamu wakoswali haukabili baitul maqdis mwisoni washa wakabili masjidul haram safikiwa hapo mara ya handa wakabili Masjidul Haram. Bwaswaba akaswali mara ya hano watu wakabili Masjidul Haram andre liramalize swala andre tafiria wanyahi aparamba watu wale wabuzu tujuru Baitul Maqdis awambia na wale waswalani amba rangu leo vani qibla mazaibuzu vanirhambilwa iamrisha amba narbuze Masjidul Haram watu wali swalani wabusu directement. Risdi watu wao maqur'ani yuna yao. Suala la handra. Eba wanyumrongo baka mustama kubali zi hadithi kamustama kubali zo zorongo lwao na watu waaminifu. Eba na jeli waende mwakazikia kama tusikubali halu suala titi. Suala langina wakati kamba yarongo la Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala aveli hai aya ambatini amba wahabu asaambia maislamu amba nawabuze uso wao haukabili masjidul haram fawallu wujuhakum shatra namkabilise mauso yanyu deharna mkabalau wa haithu ma kuntum kakila bahanimsokao namkabili deoho namkabilise mauso yanyu deoho yani chini masjidul haram na bavo ayamoriyo ramsar tunde swafi rispara amba kabla ya hapo wakokabili masjidu kabili ma, kabili mchiri wa Jerusalem Bay, Baitul Maqdis na Qur'ani yao riziyetu darni Qur'ani aya chini ya Qur'ani de yarongo amba watu ilazmani wakabili Baitul Maqdis maana ni kawa kabili ilazmani kamba wakahambilwa kabili badawambia ya darni Qur'ani na mrewambie wamzungiricheni na mre mwambi waizunguhe utondoambia tonda lo suala la handra mwana suala mtiti suala langina rizdisa watu wao wakati kama Allah subhanahu wa ta'ala na suratul baqara aya 142 hata 144 na rongoe tude yoritsa hauri rongoe harna aya hiyo Allah rongo atini risahambilwa atini wama kana Allah liyudhi'a imanakum na Allah subhanahu wa ta'ala waika e kujupoteza imani yanyu waye kasipoteza imani yanyu na ritiserona Qur'ani yuna yao afa manava nchini allah asipoteza iman kasipoteza iman yochiniyo waturjibu helwatsahau mana wotafsiri quran hama thamani yao na wasirituambia lijawabu livenuha harnaz hadithi za parohana na mtume sallallahu alayhi wasallam chini hadithi ya albarra ibnu azib yavoshola na bukhari ambaisha namna jeji amba vwa watu vwa watu wafa kabla rasa kibla kaya kabuzuziwa harna baitul harna masjidul haram wawafu kawapara wakabili masjidul haram waswala za au kabili de harna baitul maqdis basi wapo watu wakana hamu maskini wanyatuwali wafu wala kawapara kabili hono bau mkin swala zao ziliwa swali kabili ule mkin kazina tamana kini zende tu basi Allah kuambia allah kakojo pote zei imani yanyu i imani irongolovani mafundo aiyeledza hadithi zivenua mamufasirwa amba iyo dei swala allah kasikopoteza swala zanyu yani rangu wali wafa hata rasaka wafa ambao waswali haukabili baitul maqdisi na tena waswali haukabili masjidul haram kibla zozo mbili allah kapoteza swala watu wakabili masjid baitul maqdisi ama maana wakakabili hule vuwabuzuziwa hunu toujours zirengwa fena zihisabulwa fena wapara zilivwa ema eh, qur'ani waturambia chini kasikubali hadisini na tena ramutsarendelei vwafundi ange shiyo yetiyo masha allah shiyo yananua tena yananua swafi mukhtasar ha mukhtasari shiya 200 page ananua chini as-sunnatu wahyun isuna hiyo revelation isunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam hiyo wahi sidehe lima qur'ani yunasarambiye amba isunna hiyo tuwahi be qur'ani tude wahi ah isunna wajao hiyo wahi isunna wajao inafufulahi narzisema qur'ani unayao havide harne qur'ani yahangihwa na mursamihi amba mtujo tamba havidarne qur'ani yahangihwa amba mtushi upangua na murswamihi risuwati sade watu wao ihangiwa de havi iwana masuala maili wasilse endelea havidarne qur'ani yahangiwa amba mtu jitwaharisha ahosoe najisa itowa ihangiwa de havi mahafidhu na rambi riswati sa tena Qur'ani ihangiwa de havi namna lazima ni mtu ahoe na warambie na wasirisizjua ambazi penuha harna hadisi za mtume sallallahu alaihi wasallam riswati sa tena hafi harne qur'ani de yangiwa amba mtu amotawaza waishwa andisa hosa sanza za mhono de havi na watu wale wamotawaza wawi hosa afavani musu hosa nikangiwa harne qur'ani riswati riswatisa tena harne qur'ani de yahangiwa amba mtu amotawaza waitia majanyoni na puani yangiwa de havi محافظنا ربي محافظ الحفاظ riswati za tena havi harne qur'ani de yangiwa amba mtrusu waki yavi ayavi namrambiyeyo nikartrompe ya mtsornani za musona mba vale a valuka utrompe ha vale ayati yani mtsorambiyayo havyarne qur'ani deyahangiwa amba mtu amotawaza waitia maji makiyoni dehavi usilinoijua havyarne qur'ani deyahangiwa amba mtu wa dini makalima ya wa havi deyani dehavi dehavi havyarne qur'ani deyahangiha hedi mtu akimuo dehavi vanrandiratinhu mwa zvitariti semaswali maswali yamingi risari yadzise warijibu wina yawo mana wozhowe qur'ani be hati harne qur'ani deyahangiwa ama mtu uzhopunguza iswala yahe neka mtu atatsanganisa swali raka mbili bila swala ya wakati wako ndo ambavyo liyo khaufu shadid havidi angeomba ujo vunguza aswali raka mbili nikamtu asenda msafara de havidi raka mbili de havidi kamsorambia rizisa tena havi harne qur'ani de yahangihwa namna mtu atowa izaka rahambila to izaka harne qur'ani risitoa jeshi harna mahamingavi dertoao nekarna mali risitoa de hivi l'histoire pourcentage chini yukaivyo harni Qur'an bia hali har harni sunna masuala yangina e hadhi harni Qur'ani bia hangiwa amba dhuri rakanne lamsi rakanne magharibi rakantaru asubuhi raka mbili na arambiezo masuala yangine e sahi yasija havi qarnay qur'ani de yavenua amba mtu ala shitu haudela na wayafungu atsoendelee tsumuyaye yo ijar na hadith mtu ala haudela na malize tsumuyaye ay eh, maqurani wasofanya chi wamula haudela tsumuimenya maskini maskini masuala yangina harina za suna havi harine qur'ani deyahangiwa ama mtu funga mfumo raru na mfumo na yahowa dehavi siku sita za mwezi wa shawal dehavi nawami au wasi wasi kwa sukuri jidzisa au wasi jidzisa mala bayani afavani washinga wani wenza masera wani vani wasilambe ambao vende bidhaa bidhaa yoka ikiri bidhaa upotevu maulida yoka ikiri na vale watu wa maulida orongowa wasirisu ya mtume mana rahambilo arne qur'ani ambaro mswalie abasi wanyi watu watu watu wanyi yon wanyi mshwashisha maulida kaka zama za mtume muyona arne qur'ani waliosumswalia mtume Qur'an sijamwambieni abasi namfanyia maulida basi ha suala na waifanye ya be basi na ya wajao wenye ulishaingiza swafi arosirema mabidha na valodu watu wa bidhaa wapeora anasalia avenga msijuona na watanaoendelea havi harne qur'ani mnarto namnartohejio dehavi ambao tuchelewa mina mina shendra na heli watu wakawa arafa na ile hizo watu wazifanya waremba wavutao ya mawe nazo zimenyawe heji ziangiwa hadharne qur'ani mahafidhi msorna hadithi kardel nika wa aya bagdaya babur sizdisama qur'aniyun ihangiwa havi harne qur'ani amba mtwikao aparana na mshiwahi walaka washukamani wayo huwa janaba nawarambie nawarambie aya mana na hadisi waya naberambie aya vaniliyo nika mondo aya mtornanijayo nikaka mwayo sadi wao na tena Nekartar alisema suala leo ya umengi swafi tena ya viria, maana hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam zirongoa za swihi zenye seza zirongozi kiswa za watu warikilia mbeli zo nyingi ambazo zasalia kazi wa Qur'an na za hadithi zirongoa zenye sezao tongozi toja umbeloho mfano mahdi atoja na warambie harne quran bana gon babtu mtu angulo gulo mahdi de hadi na warambie tena harne quran bana hanjo babtu mtu angulo dajjal de hadi nikas de la mahafidh mtuna ni zai aya ha mtunna ni zai aya babale de namna hiyo aya tiani irongolwa au dajjal rongolo hmm tukiri wa tafike vwakiswanyingi zarongolwa harina othu arikivya mbeli mtume sallallahu alaihi wasallam azirongowa na vwanyinga zirongwa harina zitongo zitoshawo na watu watoshawo nika watu wanu wasirambia amba kawasilunga i qur'ani akawasilunga i sunna wauwa lati hatina walati hambali demana aritusubutu rongowe au demana aritufikiri otarongowe amba vani maqur'aniyun wajichia e harina pia zigrupu zapotea yauma sufi yauma tabligh yauma ikhwan yauma qadian yau pia pia basi vyo mtu apotera na mtu atanganisa piao kinkasema kadiani yamkini rizisa vyo mtu apotera na mtu atanganisa piao pia wanazo matakfiri pia wanazo piao piazo na avo tena ramsartowe mfano ringalie shitu haukuchi harna mfano ya hadithi na ringalie hadithi namna zaja mfano wa hadithi yavoshera na bukhari risimbani mfano pare mwelewe namna hadithi zanda namna hadithi zavoshelwa hadithi yavoshelwa na bukhari harna shiyo yahe sahihu lbukhari hadithi irongwa shishi bukhari arongwa chini أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم المقري أخبرنا عبد الله بن حامد الأسفهاني أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ حدثنا محمد ابن يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب الزهري أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ya madina bukhari vahanarenge hadisi na vanu watu waliwarenga tapaka zuwasilha mtume wo mfano mingone mifano ya watu wavoshea hadithi ambao wotie na isinadi zao besheri pare watu wao wandu warenge mfano riadhu salihin wajikaza ambao wao wangavu wandao ni imamu na wahangia shio ile anguliza hadithi zila zitia waone hadithi mfano irongolo aya handra mfano ya hande rongolwa mba hadisi ya Umar ibn al-Khattabi mwisoni rongolwa muttafaqun alayhi orongwa chini afa wa Bukhari na Muslim no Umar hadi zinchambo kamlisho ulaba boinde wenza chambo avani yanjwa ya ivoshora na Bukhari na Muslim na mwende mangale ya Bukhari basi na mwende mangale ya Muslim na mwende mangale harina zio za watu wao musopara isnadi rabuzi mlishe ulaba dumusipwa mwaha sinamusinyikiza haya safike watwani risona mfano bukhari arenge hadisi nambani abu ishaq ahmad ibn ibrahim al-muqri ايرنجي نمباني عبد الله ابن حامد الاصفهاني ايرنجي نمباني احمد ابن محمد ابن الحسن الحافظ ايرنجي نمباني محمد ابن يحيى ايرنجي نمباني عبد الرزاق ايرنجي نمباني معمر ايرنجي نمباني ابن شهاب الزهري ايرنجي نمباني عروه ايرنجي نمباني عائشه ودي الصحابه نرجع اسنديو نجري فانو فانو تو حديث رنجي 40 النووي ikiambaka kila hadisi itilwa pia watu wani kino twasolemewa tuna muru kino watu wana tulwa pia wani kini kasirva faida basi tasome tuli hadithi yani wabode manabatini mafundo wafanya mne yani wafanya jiti wafanya jitihadi yani wawanguse strongo harina utoto somao bene ka uto jitili uziro ujue swafi sekri alala babu harna ngani mia mustala endazungu hiyo watu wa shia hadithi endasungu isnadi endasungu maelezo endasungu fasboshiana zokumazana maelezo yao sopara beuje wazia harna riadhu salihina na arbauna nawawi wajateza shiri watwavoshe hadisi zo maana toteza shiri dewawe hmm? risto mwana mfano risiye risie hapo harna mfano maana wakati hafa morde lirahambilwa na watu wabole hadithi nyingine akhbarana Muhammad ابن عبد الرحمن النحوي أخبرنا محمد ابن أحمد ابن سنان المقري أخبرنا أحمد ابن علي الموصلي أخبرنا أحمد ابن الأحمس حدثنا محمد ابن فضيل حدثنا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله تفكا بلوه رسالة لي إسنادية يعني. تياني واتوا ليوارني إسنادي تسوان ورنقلوا باني ناي هادسيني واتوا ليوارني إسنادين وهو لوا من الرنقلوا باني واتوا ليوارني إسنادين Ole lazima watundwe, watu waliona walio na uaminifu sika kila mtu ndio watukubaliwa unu nekarongwamba mtu unudarongowa ilazima rimjue unu rimjue na mtu mrongolea mbani wanu watusheshe lazima nirwajue safkera msarangalia na isnadini rende tamwisoni rihambi latini alkalbi airenge na abu salih airenge na ibnu abbas basi wanjua isnadini wayushwa mtu wa Ibn abbas manaulu sawabu al-sahaba. de watu wali waliutsini warongwamba waziringana ibnu abbas waziringana ibnu abbas na waziringa na mtu waziringa na wae. tapaka utini ohu watu wawu, wawu watu wachambu. na baandaya vavu, mafundu wa hukumu tini, silsila kadhib ini silsili ya chambu. Risuambia ma Qur'ani yuna yao na msome ya ilmi ya mustalahu, mulishe umenyefu wanyu bemumenye nyingi na tsena msimenya nyingi na tsena msampoteze wengi wala kamsina tanzia za uvira ujinga de wamvingani vavo inshallah rasmi ya Mungu mlawe harina ujinga huo mukubali haki mlishe be musipwa mwaha tsena mtupu mpaka safiki bavu watuani silsilatul kadhib maulama wa hukumu alhafidh na watu asalia muri muhammad ibnu saib alkalbi unu mtu unu muthimun bilkadhib bilkadhib atuhumilwa ambao mwenza tambu matruk masha allah na twasalia wahukumula ambao wanika waaminiwa safiki watu wandwalorne isnadi ini silsili ya tambo ini chaine de transmission ya tambo wa ibnu abbas maana kavu sahaba mwenza tambo opye waaminifu bede watu waliotsini wau watu wenza tambo sabke isnad yutundwa makalima yutundwa tika kila hadisi kubali wao wala tika kila hadisi wao rekesewao voikubaliwao wao zo pia zenda harna zi qaida harna zi regli zahinsiwa na maulama yatu ranguma sahaba atama tabiri atama tabi'an tabiri atama imam abul yatu imam maliki imam shafi'i imam ahmad ibn hanbal yahya ibn ma'in ibn mubarak na shofanaona wao wafanya jitihadi waeleze wananue wavenue wafutue wazungue wazungue yahusiana na watu wa hadithi na elimu ya hadithi na ya za za hadithi zo kubaliwa na zo za hadithi zo nazo zaharaliwa zoziaminiwao nazo kaziaminiwa waurtozia wavo mana tisu wakati nikawa masuala watu walionashaka na taradudi watu betu rakuzari zurungu ili asafu rungu wa shashi safira na na nazo zabaji سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب